kiel fromaggio accelas la bonfarton en alta agio. Homoi, kiwi mangias fromagion, evidente malionigias pli bone, ol homoi, kiwi ne faras tion. Per speciala metodo, esplorista te amo trasercias granda indatumaroin. La scientistoi volas el trovi, kiwi factoroi helpas por sentisin en alta agio sana cae felicia. Cetio ili malcovras fromagion. Tiu decidas mangi fromagion. Tiu povus esti en alta agio pli sana cae pli felicia, ol tiui qui ne faras tion. Tio estas nur unu, e la multai resultoi quiuin esplorista te amo en cinio el trovis, c'è la amplexa genetica analiso de la datumoi de milionoi da europanoi. C'è sia laboro, la esploristoi de la Shanghai Jiao Tong Universitato applicis analisan metodon, quiu nomigias spezomenizado lau Mendel. Per tio eblas identigi factoroin, kiwi influas la homa in genoin kai kiwi conducas al certai san sequoi. C'è la priugia analiso de la datumoi, el en tute hoc diversae logiantarae datumoi, cun tridec hoc mil, gis du milionoi mil personoi montrigis, bona psica bonfarto, mesurita de vivo contentezzo, anim agordo, neuroticezzo cae depressiae symptomoi, povas helpi havi pli longan cae pli sanan vivon. Nia astudajo li veras curagiga in pruvo in portio, che la plibonigo de la mensa pontrovo estas irrebla vojo al sana maliunigio, sen depende de la socia economica statuso de persono. Concludas la autoroi la publicigo de la resultoi en faca magazino. Por pli profunde esplori la aferoin, la esploristoi filtris el ciui datumaroi tridec tri personoin cae rigardis ciui factoroi ce ili favoras la psican bon trovon cae sanan maliunigion. Lautio, appartenas al tio cefe decido e privivo stilo, tiel fumado au telespectado, condut manieroi kiel al preno de medicamentoi, cae malsanoi kiel diabeto, cae la fromaggio. El ciui tridec tri personoi, ciui indicis pli ofte mangi fromaggioin cae fructoin, tiui montris pli bonain valoroin por ilia psica bontrovo. trovo plue la consumo de fromaggio havas ie tri como sest except procentoi pli positivan influon al la mem taxita sana cae attendebla vivo dauro. Ancau la consumo de fructoi shaine havas positivan influon ce la sana malionigio. Tie gi situis ie 1,96% pli alte. Contraue al tio, scribas la esploristoi, longa telespectado estas negativa influ factoro. Gi amplexas, laula indicoi, sep como tridecnau procentoin, cae estas tiel la plei granda negativa factoro. Telespectado situas tiel ancora antau fumado, quiu estas indicita cun 4,56% kiel negativa factoro. Tial la consumo de fromaggio pobus havi tiel positiva in effico in alla bon trovo en alta agio? Tio gis nun ne estas certe clarigebla. Pli fruae prilumigo liveris iam indico in al tio, che la modera consumo de lactoproductoe povas malaltigi la nivelon de cholesterolo, cae tiel la riscon pri cor sango circula malsano. Aliai resultoi de prilumigoi indicas che consumita fromaggio activigas la productadon de dopamino en la cerbo, cae tiel povas elvoci felicio sentoin. Rilate al sana maliunigio, nur per pluai esploroi eblos clarigi en ciu contexto tio staras cun fromaggio.